Žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Milimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pat save, nes ir jis yra skaistus. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė – tai įstatymo laužimas. Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmės, ir nėra jame nuodėmės kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių, o ne vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino. Vaikeliai, tegul niekas jūsų nesuklaidina. Kas teisiai elgesi, tas yra teisus, kaip ir jisai teisus. Kas daro nuodėme, tas iš velnio, nes velnės visas nuodėmėse nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo sūnus, kad velnio darbų sugriautų. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali daryti nuodėmių, nes yra gimęs iš Dievo. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris elgėsi neteisiai, nėra iš Dievo. Taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios. Mes turime mylėti vieni kitus. Ne kaip kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Kad jo darbai buvo pikti, o brolio teisūs. Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia. Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glebyje. Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys. O jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo jame pasiliekančio. Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę, ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį užrakintų jam savo širdį, tai kaip jame pasiliks Dievo meilė? Vaikeliai, nemilėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis imtų mus smerkti. Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Milimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymu ir darome, kas jam patinka. O štai jo įsakymas, kad tikėtume jo sunaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumise pasilieka, mes žinome iš dvasios, kurią jis mums davė.